ម៉ោង4:14នាទីខ្ញុំទៅតែបញ្ចប់ចម្រៀងមួយបទនៅក្នុងអាល់ប៊ុមមួយក្នុងចំណោម10ជាងបទប៉ុន្តែខ្ញុំហៅក៏ហៅត្រៃអត់ឃើញហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើបានបញ្ចប់មួយមួយខ្ញុំ Yeah ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយ It's good តែនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើចប់ភ្លាមហើយខ្ញុំមើលម៉ោងម៉ោង4ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានសំណួរមួយសួរខ្លួនឯងសួរថាបើសិនជាស្អែកទៅខ្ញុំងាប់តែខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេខ្ញុំត្រូវធ្វើអីមុនគេ ំនិតទី1ដែលមកចាក់ចូលនៅក្នុងគ្រួខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើអាល់ប៊ុមមកហើយតែជាងខ្ញុំបិទភ្នែកអត់ចិត្តឲ្យខ្ញុំនៅតែវល់វល់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រទៅរួចទៅណារួចបើសិនជាងាប់ទៅក៏នៅតែជាបលឹងជាវិញ្ញាណដែលវល់វល់ជាមួយកុំព្យូទ័រជាមួយនឹងបាសជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្លេង នៅពេលដែលខ្ញុំគិតចឹងវាមានសំណួរមួយទៀតមកសួរខ្ញុំវាសួរថាបើសិនជាជីវិតណែឯងត្រូវចាញ់បោកជីវិតណែឯងមានដំណោះស្រាយសម្រាប់វាខ្ញុំសូមបញ្យល់មួយទីមួយគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាជីវិតខ្ញុំគឺជាជីវិតប្រភេទមិនទេខ្ញុំអត់យល់វាចាក់ស្រេះច្រើនហើយ ជាជីវិតមួយដែលញ៉ារញ៉ៃបំផុតតាំងពីទូចហើយនៅពេលដែលជីវិតនឹងត្រូវចាញ់បោកជីវិតអត់ដូចជីវិតអ្នកដតីដែលអ្នកខ្លះគាត់សុបាយរាល់ថ្ងៃតែខ្ញុំមើលមកខ្លួនឯងវាអត់មានភាពជាខ្លួនឯងអត់មានភាពសុបាយសើច ពេលខ្លះយើងត្រូវ fake ស្នាមញញឹមពេលខ្លះយើងត្រូវលួងខ្លួនឯងជាមួយនឹងបញ្ហាហើយខ្ញុំត្រូវចាញ់បោកជីវិតមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្លាក់នៅក្នុងរណ្ដៅ depression មួយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា wow ខ្ញុំមិនដឹងថាវីដេអូហ្នឹងទៅដល់ណាទេតែខ្ញុំគាត់តែចង់ film ពីខ្លួនឯងបើសិនជាថ្ងៃណាអត់មានខ្ញុំទៅ មានអសល់វីដេអូនឹងបន្តិចសម្រាប់ផ្សាយផ្សព្វផ្សាយទី1រឿងទី1ដែលខ្ញុំចង់និយាយសម្រាប់វីដេអូនឹងគឺខ្ញុំចាញ់មកជីវិតជួនកាលវាធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្លេចអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនភ្លេចគ្រួសារភ្លេចពីការថែទាំសុខភាពជ្រើសរើសយកស្រាបរិយា នៅជាមួយភាពឯកាហើយបើសិនជាមានបងប្អូនបន្ទាប់បន្ទាប់បន្ទាប់ទៅដែលគាត់ដើរចូលផ្លូវរបៀបរបស់ខ្ញុំសូមគុំផ្ដោតលើវាច្រើនពេកខ្ញុំគិតថាវាអត់ល្អទេសម្រាប់គូក្បាល ខ្ញុំមិនដឹងថាគេផ្សេងរបៀបម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយពីអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ប្រហែលឆ្នាំដែលខ្ញុំធ្វើវានេះយើងមិនមែនធ្វើវាលំលំតាមការសបាយគឺយើងធ្វើជាមួយនឹងបេះដូងធ្វើជាមួយនឹងខួរក្បាលធ្វើជាមួយនឹងញើសជាមួយនឹងឈាមចេញពីចិត្តហើយ ចាអាល់ប៊ុមហ្នឹងគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងអាចបិឈៀបទៅបេះដូងទាំងអស់គ្នា ហើយជួយ heal ជួយការពារទាំងអស់គ្នាចេញពី depress ជួយទាំងអស់គ្នាឲ្យ success នៅលើអីមួយសបាយសង្ឃឹមថាវាល្អសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើន។